Hauzapezen alkartiek zian galtegin bilkoa eta dosierak astertu die denen artian. Hor, agertu da gobernuan dekretuan irakurketan basela ezadoztasun bat inspektorea ikin. Eskola denboan zien tap edo inganiuak dezagertzen dia eta hortan zien blokatzen inspektoreak. Beniat, kasuno, iholdiko hauzapeza bilkoan zen. Hauzetxean ikarteak eh, uh, eh, galdegin du jurista horieta eta xuxen dekre famatu horrek zer haiten zuen eta hortan uh, eh, da ba, uh, eh, interpretazione diferenta bai uh, eta bai uh, Eta inspektoreak onartu du, behaz, bon, jarek uh, estakuria bat zuen uh, delako tan periskoler horiek eta etzela, etzila gehiago uh, bali izain, eta hortako eza emain du an, aniz lekutan. Beste, beste batzutan emandu uh, eza uh, autetxeen artian etzilakoan adorz eta bon, horietan du uh, eh, dificultatea ondien ahukan. Hots, aurten galte egin dien habusenek baia ukendie eta sartzean behan iganen dia lau egunetat. Heriek beri humba bezala hartzen die zerren eta nekesie handiek behitzutien tap delako hoien antolatzeko.